A zatim, draga braćo, cijenjene sestre, nastavljamo sa ciklusom predavanja na temu pretjerani tekfir vodi u, vodi u kufr. Prije nego li nastavimo sa našom temom, želim da spomenem jednu stvar koja je možda zbunila u neku ruku braću koja su bila prisutna na prošlom predavanju ili su se možda pak neki pretvarili da ih je zbunila, Allah najbolje zna, u svakom slučaju rekli smo, to je spomenuli smo fetvu šeha Maktisija po pitanju netekfiranja uleme, konkretno šeha Bimbaza, Uthaymina i Albanija, rahimehullah, ta'ala, eđma'in. Pa je šeh između ostalog rekao da ne tekfiri tu ulemu zato što ona nije protekfirila taguta. Pa su to neki shvatili ili se prave da su tako shvatili, Allah rekao opet najbolje zna, da to bim Baz, Osemini, Albani i tako dalje, ne tekvire taguta, te da kod njih nije tekfir taguta, nije uslov ispravnosti vjere. Onaj koji je to tako shvatio, kažem, pogrešno je shvatio i pogrešno je razumio cilj šeha mahtisija hafilahullahu ta'ala. Jer što se tiče kufra u taguta, draga brađo, nema apsolutno razilaženja ne među ehli sunnetom, džemaatom, nego nema u cijelini među muslimanima dakle kada kažem među muslimanima, tu ubrajam i sve one frakcije koje su u okrilju islama, koje nisu izašle iz islama, Dakle, nema razilaženja među njima da je obaveza zanijekati taguta, te da onome ko ne zanijeka taguta, njegov islam nije ispravan. Njegov islam nije ispravan. Međutim, ovdje u ovoj fetvi šeheh je nije govorio o džinsu taguta, tako reći o vrstu, vrsti taguta, rodu taguta, već je ciljao pojedine tagute od vladara koji, o koje ovi učenjaci nisu pretekfirili, koje ove učenjaci nisu iz određenih razloga, nisu dakle protekfirili. Stoga, kada je rekao da oni ne tekfire taguta, tagu određene tagute, nije ciljao da u cjelini ne tekfiraju taguta i ne smatraju da je obaveza i nužno odreći se od taguta, već je dakle ciljao da ne tekfiraju određene tagute od dakle od vladara. Taj, da onda nastavimo za Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć, zaustavili smo se kod citata, zaista predivnog citata Ibn Hajima, rahimahullahu ta'ala, kada je govorio o dva puta, putu nevjernika i putu vjernika, te o tome da je Allah subhanahu wa ta'ala detaljno pojasnio put jedni i put drugi, završetak jedni, završetak drugi i tako dalje. Zatim je nakon toga Ibn Qayyim spomenuo skupine, pa kažu, pa kaže jedna skupina koja nije spoznala ni jedan od dva puta, takvi su putu nevjernika najprivrženiji. Zatim druga skupina koja je posvetila pažnju spozna i puta vjernika, ali ne i suprotna puta. Pa zatim nakon toga kaže treća skupina koja je spoznala put zla, novotarije i kufra detaljno, a put vjernika uopćenito. Kaže ovdje ovoj skupini Ibn Qajim, rahimahullahu ta'ala, napisali su Omeru radijallahu anhu o ovoj meseli i upitali ga ko je bolji, čovjek kojem strasti ne padaju na um i ne, obuzima, obuzimaju ga, ili čovjek kojeg strasti obuzimaju pa ih on ostavi Allaha radi. Pa je Omer napisao da je onaj koga obuzimaju strasti pa ih on ostavi Allaha radi od onih čija je srca Allah u bogobojaznost prekavio i njih čeka oprost i nagrada velika. To je citirao riječi uzvišnog subhanahu wa ta'ala Ulaike alladine mtahana Allahu kulubahum li taqwa lahum magfiratun wa ajrun azim i sura Al-Hujurat. Kaže Dalib Muqayyim, tako je i sa onim ko spozna novotarije, širk i zabludu i njihove puteve, pa ih zamrzi Allaha radi. Boji se njih i upozorava na njih. Ne dozvoljava da pomenute stvari dotaknu njegov iman, niti mu ostavljaju šubhu i sumnju. Naprotiv, povećanjem spoznaje ovih stvari, to jest, to jest povećanjem spoznaje puta širka, zabude, novotarije i tako dalje, povećava se njegov basiret, njegov uvid u haku i ljubav prema njemu s jedne strane i mržnja prema tim stvarima, širku, zabud i tako dalje, i udaljenost od njih više nego li kod onoga kome nisu takve stvari ni pale na um. Na kraju Ibn kaže cilj ovoga je da se ukaže da Allah subhanahu wa ta'ala voli, da znaš put njegovih neprijatelja da bi ga se klonio i mrzio. Kao što ti je obaveza da spoznaš put njegovih eulija da bi ga volio i slijedio, u ovoj spoznaji ima koristi i tajni koje zna samo Allah subhanahu wa ta'ala. I četvrta skupina, zadnja skupina koju je spomenuo Ibn Qayyim, a to je dakle skupina koja je spoznala put zla i novotarija i kufra detaljno i put dakle mu'mina vjernika detaljno i to su dakle najbolji robovi, najodabraniji robovi Allaha subhanahu wa ta'ala. Vratimo se na citat knjige šeha Makdisija hapevahullahu ta'ala koji kaže ovo što smo spomenuli u početku ovog poglavlja je u stvari uvod u temu o kojoj ćemo govoriti. To smo spomenuli da ne bi bili poput oni koji su istinu pomiješali sa neistinom i počeli upozoravati na tekfir u cjelini. Naš cilj nije da upozorimo na tekfir, već kako smo naslovili da upozorimo na pretjerivanje u tekfiru. Dakle, jedna skupina je nemarna po pitanju ovog šerijatskog propisa, okrete glavu od njegova izučavanja i upozoravaju na njega u cjelini. Uplašili su omladinu da se njemu makar i približe, što je prouzrokovalo posljedice koje smo već spomenuli. Druga skupina je uzvratila pretjerivanjem po pitanju ovog propisa, bez znanja i basirata, uvida. Usmjerili su sad detektira na ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallama, bez šerijatskih pravila i bez bogobojaznosti i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovdje ću na kratko prekinuti citat pa kažem, to je upravo ono što se dešava danas na našim područjima, a i šire. Šeitan je prišao jednoj skupini i tekvir im predstavio kao bauka i vrata koja se ne smiju odškrinuti, a kamoli na njih proviriti. Iz pretjeranog straha od tog bauka vidjet ćeš kako se iz bogobojaznosti sustezaju da protekvire psovača Allaha poslanika sallallahu ve ili njegove vjere. Najbolji među njima, među takvim, su oni koji kažu to je kufr, ali mi takvog ne tekfirimo, al mi takvog ne tekfirimo i ne smatramo ga kafirom. Drugi pak kažu, zar ne vidiš da zadnje poglavlje koje pravnici spominju u svojim knjigama, jeste poglavlje o murtedu, prije njega imaš poglavlje o taharetu, o abdestu, guslu, namazu i tako dalje, pa kad dobro naučiš, kad savladaš dobro ova poglavlja, Onda na kraju dolazi poglavlje o murtedu. Međutim, problem je u tome, draga braćo, što kada takvi dođu do ovog jako opasnog poglavlja, moraju se ponovno vratiti na ona prva poglavlja, konkretno na poglavlje o guslu, jer će tek tada vidjeti dijela kufra i ridbeta, koja je ta ulema spomenula u svojim knjigama, a koje su takvi manje ili više činili. Kaže Ibn Qajim rahimahullahu ta'ala, u svojoj prelijepoj knjizi, sastavljenoj u poeziji od 600.000 stihova, poznata pod imenom Nunijeto Ibn Qajim. Pa kaže govoreći o irđa'u i njegovim sledbenicima. وَكَذَلِكَ الْإِرْجَاءُ حِينَ تُقِرُّ بِالْمَعْبُودِ تُصْبِحُ كَامِلَ الْإِيمَانِ فَرْمِ الْمَصَاحِف فِي الْحَشُوشِ وَخَرِّ بِالْبَيْتَ الْعَتِيقِ وجد في العصيان واقتل إذا ما استطعت كل موحد وتمسحن بالقس والصلبان واشتم جميع المرسلين ومن أتوا من عنده جهرا بلا كتمان وإذا رأيت حجارة فاسجد لها بل خر للأصنام والأوثان وأقر أن رسوله حقا أتى من عنده بالوحي والقرآن فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا وزر عليك وليس بالكفران Hada huwa al-irja'u 'inda gulatihim min kulli jahmiyyin stihovi, a onaj ko zna arapski jezik još više će doživjeti ljepotu ovih stihova. Kaže rahimehullahu ta'ala. Isto tako irđa kad priznaš onoga koji se obožava, postaješ potpuna imana. Zato u smeće baci mushaf, poruši bejtul, bejtul to je skabu, i čini što više grijeha. Ako možeš, ubij svakog muvahida, i se o sveštenicima i krstovima. Psuj sve poslanike i one koji su od njega došli, i to otvoreno, a ne tajno. A kada vidiš kamenje, padni mu na seždu. Šta više učini to kipovima i idolima. I bit zaista vjernik, a sve mimo toga je grijeh, a nije kufr. To je irža kod njihovih ekstrema, svakog nije šeitanova brata. Dakle, kaže Ibn Qajim, vratimo se na ove stihove u kratkim crtama, da ih prokomentarišemo. Kaže, isto tako irđa, kad priznaš onoga koji se obožava, postaješ potpuna imana. To je dovoljno da izgovoriš la ilaha ilallah, da priznaš da je Allah tvoj stvoritelj, tvoj obskrbitelj, onaj koji će te proživjeti, koji daje život i smrt i tako dalje i postaješ mu'min vjernik kamilul iman. A zatim nakon toga baci mushaf u smeće i poruši bejtul latih. poruši kabu i čini što više grijeha. Ako možeš ubi isto tako svakog muvahida i trlaj se o sveštenicima i krstovima i unosi krstove i tako dalje. I psuj sve poslanike i one koji su od njega došli i to otvoreno, a ne tajno. A i kada vidiš kamenje, učini mu seždu. Šta više učini to kipovima i idolima. Ali priznaj da je Allaho poslanik istinski od Allaha došao sa vahjom i Kur'anom. To je ono što ćete spasiti kod njih, kod muržija. Priznaj da je Allahom poslanik sallallahu alaihi wa sallame poslan od Allaha tabareke wa ta'ala sa vahjom i Kur'anom. Reci la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. A zatim čini sve ove grije, neće ti škoditi. To je sve samo grije, a nije i kufr koji izvodi iz vjere. I bit ćeš zaista vjernik, a sve mimo toga je grije, a nije kufr. Ne izvodite iz vjere. To je irđa kod njihovih ekstrema, svakog džehnije šeitanova brata. Dakle, to je irđa kod njihovih gulata. A nije samo ovo Ibn Allah ti se smilovao, kod njihovih gulata, već, kod, i kod naših bošnjaka. Ima i kod naših bošnjaka oni koji još uvijek ne tekvire takve, one koji psuju poslanike i vjeru i sumnjaju proživljenje na sudnjem danu i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je ta prva skupina, draga braćo, koja je tarrata ili koja je popustila i zanemarila ovaj propis tekfira. Propis, ovaj važan propis, šarijatski propis, propis tekfira. S druge strane, ovoj skupini se suprostavila druga skupina, potpuno oprečna ovoj prvoj. Allahom sunne, draga braćo, a često sam vas upozoravao i govorio da se tokom historije, kada pogledate historiju, vidjet ćete da su se uglavnom novotarije uzvraćale novotarijama. Ovi drugi su usmjerili, kako to šejh reče, stavljena ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, i ne samo na obične ljude, već i na najodabranije Allahove robove od muđahida i alima. Učenjaci postadeše taguti ili u najmanju ruku oni koji nisu taguti imaju konflikta po pitanju tekfira u leme koje je tagut. Vidjet ćeš, dragi brate, kako su njihovi jezici oštri poput sablje. Govore o tekfiru ljudi koji su poput brda. Kao da govore o tekfiru Ebu Džehla, Iblisa ili Firauna lanetullahi alih svu svoju pažnju usmjeriše na tekfiranje mušrika od uleme i daija. Svaka vam čast. Tako mi Allaha učinili ste ono što kafiri hiladama godina nisu mogli učiniti ni topovima ni tenkovima. Učinili ste i činite ono što kafiri nisu mogli učiniti svojim medijama, niti sredstvima informisanja. Postali ste svjesno ili nesvjesno radost njihova oka i njihov glavni adut u borbi protiv muđahida. Zato taguti proganjaju našu braću, a vas ostavljaju na miru. I neće vas tako mi Allaha dirati dogod su vaši jezici i prsti upereni na one koji se protiv njih bore. Koliko je vas, vi koji iz fotelja za najnovijim izdanjem pensijuma, koji ste kada produžavate svoj boravak po kafirskim zemljama na zapadu, koliko vas, koliko je vas koji ste tada rekli tim kafirima kada ste to potpisivali, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Jeste li im rekli odričemo se vas, vašeg taguta i vaših zakona koje obožavate mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Lako je govoriti o ulemi koja truli po zatvorima taguta i muđahidima čije rane još uvijek nisu zarasle, a vi otvarate rak ranu. Muđahidi nemaju vojsku, nemaju ni policiju, ali neka, dovoljan im je Allah, diva li je on zaštitnik i pomagač. Kaže šejhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala u Mežmur Fetala, zaista tekfiranje uleme od strane džahila spada u najveće munkere, loša djela. Ovo potiče od Haridžija i Rafidija koji tekvire muslimanske imame zbog toga što smatraju da su pogriješili u vjeri. Tako i ovi tekfire našu ulemu i daje zbog toga što su smatraju da su pogriješili i to pogriješili osnovama vjere. Još uvijek nisu spoznali osnovu vjere na osnovu koje će postati muslimani. Vratimo se citatu šeha Mahtisija hafizahullahu ta'ala. Kaže, Allahova vjera je između onih koji u njoj pretjeruju i onih koji u njoj popuštaju. Niti je sa ovim prvima u njihovom pretjerivanju, niti sa drugima u njihovom popuštanju. A spašenoj i potpomognutoj skupini koja bdi nad Allahovom vjerom ne škodi suprostavljanje onih koji im se suprostave, niti oni koji ih na cjedilu ostave sve do sudnjega dana. Pripadnici te skupine su oni za koje je Allah upozorio da se slijedi neki drugi put mimo njihova.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 Pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džahennem, a užasno je on boravište. Kaže šehhul Islam ibn nije rahimahullahu ta'ala, koje je mimo njih, to je, mimo spašene skupine, taj je nemaran, a koji je iznad njih, taj pretjeruje. Jedna skupina je zaostala za njima, pa su postali labavi, dok se druga skupina uzdigla iznad njih i pretjerali. A oni su, to je pripadnici spašene skupine, između njih na pravom putu. Zatim nakon toga kaže šejih Maktisi Hafirullahu ta'ala, znaj da jedna skupina šarijatskih tekstova upozorava i zabranjuje uopćenito na pretjerivanje u vjeri. Tako ima Ahmed bileži svom usnedu, Nesai, Ibn Mađe i drugi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao bojte se pretjerivanja u vjeri jer zaista je one prije vas uništilo njihovo pretjerivanje u vjeri. Šehhul Islam je u ovaj hadis ocijenio vjerodostojnim u iqtidau siratul mustaqim. Zatim Kudarani i drugi bileže da je poslanik, poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao dvije vrsta ljudi iz mog ummeta neće imati udjela u mom šefatu. Vladar tiranin, nasilnik i svako onaj ko pretjeruje. Hadis je, kaže šejih dobar Hasan. Dok druga skupina šarijatskih tekstova, a njih je puno eksplicitno upozorava na onoga ko pretjeruje u tekfiru, i zastrašiva svakoga ko prekrši Allahove granice po pitanju tekfira. Buharija u svom sahihu u knjizi o edebu bileži hadis od Ebu Hureyra radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao kada čovjek kaže svome bratu o kafire jedan od njih dvojice je to stekao. Od Sabita ibn Dahaka se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve rekao: "Ko se zakune milletom, milletom, dakle vjerom mimo islama, onda je kao što se i zakleo, to jest pripadnik te vjere kojom se zakleo. Ko ubije sebe, bit će kažnjavan u džehennemskoj vatri predmetom kojim se ubio. Prokleti vjernika je kao ga ubiti. Ako optuži vjernika kufrom, kao da ga je ubio. Zatim bileži isto tako, to je Buharija, u svom sahihu u poglavlju o zabranjenom kuđenju, sovci i prokletstvu, od Ebu Zarra radijallahu anhu da je čuo Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam da kaže neće nijedan čovjek napasti drugog fiskom ili kufrom, a da se neće vratiti na njega ako onaj kojeg je napao nije takav. Zatim muslim u svom sahihu u poglavlju imana od Ebu Zara radijallahu anhu također bileži predaju da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao svaki čovjek koji pripiše koji sebe pripiše nekom drugom mimo njegova oca čini kufr. Onaj ko to, onaj ko tvrdi da mu nešto pripada a nije njegovo, nije od nas i neka pripremi sebi mjesto u džahennemu. I ko čovjeka optuži kufrom ili kaže o Allahom neprijatelju, a on nije takav, onda se to na njega. Hafiz Ebu Ja'la bileži od Huzeyfe ibn Jemana da je rekao, Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam je rekao, ono čega se za vas bojim jeste čovjek koji uči Kur'an, tako da se na njemu vidi radost zbog toga i odjeva se odjećom Islama, pa ga zatim zadesi ono što Allah hoće, to je ono što je Allah odredio, pa on napusti Kur'an, i baci ga za svoja leđa i nasrne sabljom na svoga komšiju, optužujući, optužujući ga da je mušrik. Rekao sam, to je kaže Hudejfe, rekao sam o Allahu poslaniće, ko je preči širka, optužitelj ili optuženi, optuženi, pa je rekao optužitelj. Ovu predaju je spomenuo je Hafiz ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, kod tumačenja Allahovih riječi, وَتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا مَنْ سَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعْهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنْ I obavijesti ih o onome kome smo dokaze naše dali, ali se on od njih udalio, napustio ih, pa ga je šeitan dostigao i on je zalutao. Ovu zadnju predaju, kako stoji u Međmeu Ez-Zawaid, isto tako spominje i Taberani, u Kebiru i Sagiru od Muada ibn Džebela Merfuan, sa dužim tekstom. Međutim, predaja dolazi putem Šehra ibn Haušeba, oko čiji hadisa se ulema razilazi, neki prihvataju njegove hadise dok ih drugi odbacuju. Kaže dalje ih ove vjerodostojne predaje, prijetnje i upozorenja čine one koji su razumom obdareni oprezne po pitanju svoje vjere, najvećim oprezom. Jer bukvalno značenje ovih tekstova ukazuje da je onaj ko protekviri muslimana, kojeg nije protekvirio Allah i njegov poslanik, postao nevjernik, a to je ogromna prijetnja. To je zburilo u lemu, stoga su po pitanju ovih hadisa spomenuli nekoliko te vila tumačenja. Tako neki kažu da onoga ko se navikne na ovaj veliki grije i drzne se na njega, to vodi kufru. Ili će mu završetak biti kufrom. Jer grije vode kufru. Veliki oni i prije mali. A onaj ko omalovažava velike grijehe, to će ga dovesti do činjenja uzroka baba kufra. Na ovo značenje smo ukazali kada smo knjigu naslovili da pretjerivanje vodi u kufr. Da pretjerivanje vodi u kufr. vi, Rahimahullah je u komentaru muslima spomenuo zbunjenost nekih učenjaka po pitanju ovih hadisa. To stoga što je pravac sledbenika istine, ehli sunnata vol da se muslima ne zbog grijeha, a u te grijehe spada i govor čovjeka svome bratu o kafire, pod uslovom da time ne cilja neispravnost vjere Islama. U tumačenju ovih hadisa Nevevi je spomenuo pet odgovora. Prvo, da se to odnosi na onoga koji ohalali tekfiranje muslimana. Takav čini Dakle, prvo mišljenje da se ovo odnosi na onoga ko ohalali tekfiranje muslimana, jer ohalalivanje stvari koje je haram izvodi iz vjere, Drugo mišljenje ili drugi odgovor da je značenje ovog hadisa da se na njega, to jest onoga ko optužuje kufrom, ko tekfiri, vraća tekfiranje njegova brata. Vraća mu se dakle tekfiranje, a ne kufr. Vraća se grijeh njegova tekfiranja, a ne i sam kufr. Zatim treće, da se odnosi na Haridžije, koji tekfire vjernike. Ovo mišljenje prenosi Qadi Iyad od imama Malika ibn Anasa, rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Četvrto, značenje hadisa je da ga takav postupak vodi kufru, jer grijesi vode kufru i plaši se za onoga, zabojati se za onoga koji ih često čini, da će ga na kraju odvesti u kufr. I peto, da se njemu vraća njegov tekfir, to jest ne vraća se suština kufra, već se vraća tekfir jer je učinio svoga brata vjernika nevjernikom. A to je kao da je protektirio sebe. To zbog toga što je on ili protektirio onoga koji je poput njega, ili zbog toga što je protektirio onoga koga ne tekfiri osim onaj koji je sam kafir, vjeruje u neispravnost dini Islama a Allah najbolje zna. Završen cita, dakle, skraćeno iz knjige Šehol Muslim od imama Nevelija, rahimahullahu ta'ala. Treće mišljenje prenosi, e, koje se prenosi od imama Malika, Nevevi ocijenio slabim pod izgovorom da Haridžije svojom novotarijom nisu postali nevjernici kod većine učenjaka. Međutim, Ibn Hajar je prigovorio Neveviju i ocijeno mišljenje Malika na taj način što među Haridžijama ima oni koji tekvire veliki broj ashaba kome je poslanik sallallahu alejhi ve garantovao džennet i iman, tako da se takvi od Haridžija tekfire zbog poricanja poslanikova svjedočanstva, a ne zbog toga što su tekfirili iz tevila. Nakon toga Ibn Hajar kaže, a konstatacija je da hadis o tekfiranju dakle muslimana, da on došao kao ukor muslimanu, da tako nešto kaže svome bratu, što obuhvata vrijeme prije pojave Haridžija, i ostali i ostali teksti, završen citat Ibn Hađara, rahimahullahu ta'ala. Ovdje ćemo zastati na kratko da bi napravili mali rezime značenja ovih hadisa, konkretno hadisa u kojem stoji da onaj ko protekfiri muslimana, da se dakle kufr vraća, vraća na njega. Da odmah, draga braćo, na početku spomenemo da nema radnja među ulemom, da onaj ko muslimana nazove kafirom, bez ikakva tevila, da je takav kafir. Dakle, onaj ko nazove muslimana kafirom bez ikakva tevila, nije vidio dijelo kufra, niti dijelo širka i tako dalje, dakle, nema nikakvog tevila pri sebi, takav je kafir po konsenzusu islamskih učenjaka. Evo Bakr al-Hisni, jedan šafijski učenjaka, prenosi, prenosi konsenzus po tom pitanju. <clears throat> Isto tako, nema razilaženja da onaj ko ohalali tekfiranje muslimana da takav čini kufr, jer je ohalalio djelo koje je haram po konsenzusu. A šejhul Islam, rahimahullahu ta'ala, kaže u Međmu'u Satava, čovjek kada ohalali haram, oko kojeg nema razilaženja, ili i halal, oko kojeg nema razilaženja, postaje kafir. Postaje kafir. A nema razilaženja među islamskim učenjacima da je tekfiranje muslimana haram, da nije dozvoljeno Stoga onaj ko to ohalali, takav je dakle, takav je kjafir. Ostaje treći vid, draga braćo, a to je tekfir iz ljutnje, sržbe ili tekfir koji nije ispunio svoje uslove. Bez obzira radilo se o uvjetima u samom djelu, jer postoji uvjeta koji su vezani za djelo, ili počinio su takvog djela. Prije nego li odgovorimo na ovo pitanje, neophodno je da pojasnimo pravilo na osnovu kojeg će nam uz Allahomu subhanahu wa ta'ala pomoć biti jasno puno drugih stvari koje se vežu za kufr i tekfir. A to je da kada se kufr u šerijatskim tekstovima spomene uopćenito, to jest bez preciziranja da li se odnosi na mali ili veliki kufr, onda će se pod njim podrazumijevati veliki kufr. A posebno kada kufr dođe sa određenim članom, el, sa određenim članom, el, kao što je u hadisu koji govori ostavljena namaza, bejnel abdi wal kufri, između roba i kufra, tako dakle ovdje je kufra sa el, jer kus falah, jeste dakle ostavljanje namaza. Dakle, posebno kada dođe sa određenim članom el, Dakle, tada u takvom slučaju, onda će se pod tim kufrom podrazumijevati veliki kufr. Osim ukoliko ne postoji drugi šerijatski dokaz koji ukazuje da se ne radi o velikom kufru koji izvodi iz djere, već da se radi o malom kufru ili kufru ni'meta ili kufr dune kufr, to je kufru mimo kufra. Ova tri termina, to su sve e, ista značenja za mali kufr. Dakle, neko od ulema koristi termin mali kufr, kufr azgar, Neko koristi termin kufr dune kufr, kufr mimo kufra, neko koristi kufru nijeme, dakle sve se pod ovim cina kufra koji čovjeka ne izvodi, koji čovjeka ne izvodi iz vjere. Šta je dokaz ovom pravilu? Pogledajmo hadis poslanika sallallahu alejhi ve koji bilježi Buharija od Abdullaha ibn Abbasa radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: "Uritu nara ta iza ekstaru ahliha an-nisa yakfurn." Vidio sam vatru, to je prikazana nije vatra i vidio sam da je većina stanovnika vatre da su žene zbog toga što, kaže poslanik, je kfurn, to je čine kufr, bukvalno prevedeno. Ashabi radijallahu anhum su pitali, e je kfurna billah, čine je kufru Allaha, pa im poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, je kfurna la ašir, je kfurna li ihsan, negiraju ili bukvalno prevedeno čine kufr, poriču, ihsan, lijepo obhođenje i dobročinstvo muže prema njima. Lev ahsanta ila ihdahunna ad dahra, ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط kada bi im činio hajb čitavo vrijeme, zatim o tebe vidi kakvo zlo, kakvo loše djelo, reći će o tebe nisam vidjela nikakvog hajra. Dakle, vratimo se na prvi dio hadisa. A to je da je poslanik sallallahu alaihi na početku rekao da je vidio žene koje je kfurne, čine kufr. Ashabi su upitali da li čine kufr u Allaha. Dakle, ono što su odmah ashabi Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam shvatili kada su čuli u općenitost riječi poslanika sallallahu alaihi sallam je jeste da se radi o velikom kufru. Međutim, poslanik sallallahu alaihi im je pojasnio da se ne radi o velikom kufru koji izvodi iz vjere, već im ukazao da se radi o kufru nijameta, o kufru poricanja ili malom kufru, a to je dakle da se negira dobrota i, lijepo ophođenje muža dakle prema prema takvim ženama. Uzmimo nakon toga drugi primjer isto tako da bi nam bilo još jasnije. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže hadisu kojeg bilježi Buharija da bul Mas'uda radijallahu anhu sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. muslimana je fusuk, je fisk, a njegovo ubistvo jeste kufr. Zatim isto tako u drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve selleme isto bilježi Buharija, Džabir radijallahu anhu kaže لا ترجو ba'di كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض Nemojte se nakon mene vraćati u nevjerstvo, to jest vraćati i postajati kapiri, kufar, nevjernici. ćete udarati vratove jedni drugima. Dakle, ubijati jedni. Iz ovih konteksta, ako bi bukvalno uzeli, onda bi ispalo da je ubijstvo muslimana kufr. Da je ubijstvo muslimana kufr. Međutim, postoji, ima drugih šarijatskih tekstova koji nam ukazuju da ubijstvo muslimana, ako se normalno ne ohalali, nije kufr. A to su riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا Ako se dvije skupine vjernika pobiju, onda ih izmirite. Dakle, Allah tabaraka wa ta'ala ih je nazvao mu'minima vjernicima pored međusobnog ubijstva. Pored međusobnog ubijstva. I kaže se tako Allah subhanahu wa ta'ala, govoreći o kisasu, فَمَنَ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْعَ Onome kome bude oprošteno od strane njegova brata. Dakle, pod ovim se cilja ukoliko staratelj oprosti ubici katl ubijstvo osobe čiji je on staratelj. Ukoliko mu on oprosti. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je ubijenog, staratelja ubijenog i ubicu nazvao braćom, nazvao i dakle braćom. Toga ovi tekstovi ukazuju da se ovdje pod kufrom ne misli na veliki kufr kod izvjere, već da se misli na mali kufr ili kufr dune kufra ili kufru nijameta koji ne izvodi izvjere. Isti je takav slučaj sa ostalim šerijatskim tekstovima, draga braća. Isti je takav slučaj sa drugim tekstovima a ovome će za Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć biti dakle riječi malo kasnije kada budemo govorili, govorili o greškama u tekfiru na osnovu dvosmislenih šerijatskih tekstova koji mogu značiti i podrazumijevati veliki kufr, a i ne moraju. Vratimo se na citat šeha Mahdisija Hafizahullahu ta'ala koji kaže Ibn Zatik al-Aid govoreći o značenju ovih hadisa kaže ovo je velika prijetnja onome ko protekviri muslimana, a to ne zaslužuje. E, zaboravio sam, prije nego što dovršim govor Ibn Zatika, draga braćo, zaboravio sam da napomenem, dakle da ovdje ukažemo u kratkim crtama, koji je to hadis koji u ovom slučaju spušta ili skreće ovaj kufr sa velikog na mali kufr. Koji je to hadis koji u ovom slučaju ovdje, da onaj ko kaže svom bratu muslimanu o kafire, da jedan od njih kafir, tako dakle, ovo, ako u njegovoj bukvalnosti, spoljašnjosti, se odnosi na veliki kufr. Međutim, drugi hadis poslanika sallallahu alaihi spušta taj kufr sa velikog na mali kufr, a to su riječi poslanika sallallahu alaihi koji kaže u hadisu koji bileži Buharija, a koji je malo prije dakle prethodio, <coughs> kaže poslanik sallallahu alaihi prokleti vjernika je kao ga ubiti, a ko optuži vjernika kufrom, kao da ga je ubio. Kao da ga je ubio. Dakle, poslanik sallallahu je napadanje vjernika kufrom, optuživanjem da je kapir, uporedio sa ubistvom. A vidjeli smo da je ubistvo muslimana veliki grije, veliki grije, a ne dakle kufr koji izvodi iz vjere, a ne kufr koji izvodi iz vjere. Dakle, razime, oni koji dakle nisu ni zapamtiti ove se vile tumačenja nevevija, jeste da drugi hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme spušta ovaj kufr spomenut u hadisu sa stepena velikog na mali na mali kufr. Sa stepena velikog na malog da, na mali na mali Da nastavimo, to jest da dovršimo riječi Ibn Daqiqa al-Aida rahimahullahu taala koji kaže ovo je velika prijetnja onome ko protektiri muslimana, a on to ne zaslužuje. To je velika greška u kojoj je upao veliki broj apologetičara i oni koji se pozivaju na sunneti hadis. Kada su se razišli u akidi, žestoko su se ponijeli prema onima koji su im bili oprečni, pa su ih protektirili. Šeukani Huseinu El Džerrar, rahimahullahu ta'ala, kaže Znaj da sud o čovjeku koji je musliman o izlasku iz vjere i ulasku u kufr ne smije donijeti čovjek koji vjeruju Allaha i u sudnji dan, osim sa dokazom koji je jasniji od sunca upo bijela dana. Zbog toga što u vjerodostojnim predajama koje prenosi skupina shaba stoji onaj ko kaže svom bratu o kafire, jedan od njih dvojica je takav Zatim je spomenuo hadise koje smo mi spomenuli, pa kaže u ovim hadisima koji se prenose i njima sličnim u značenju je najveći ukor i opomena na žurbu u tekfiru, završen citat imama šaukani. I kaže isto tako, dakle isto imam šaukani, onaj koji je imalo škrt na svoju vjeru, neće učiniti stvari koje za sobom povlače neke opasti. Neće niti će sebi dozvoliti da čini stvari u kojim nema fajde. Pa kako će tek onda, ukoliko se boji za sebe, učiniti djelo čijeg je ta Allah poslanik, sallallahu alaihi wasallame, nazvao kafirom. Tome ne vodi razum, a kamovi šerijat. Zatim Ibn Hajar al-Haytami u svojoj knjizi Az-Zawajir an iqtirabi al-kabair kaže 352. i 353. veliki grije riječi čovjeka upućene muslimanu o kafire, o Allahom neprijatelju. Ukoliko tim tekfiranjem ne cilja nazvati islam kufrom, već samo želi izgrditi čovjeka. Zatim je spomenuo prethodni hadis pa rekao u ovome je ogromna prijetnja onima onome ko optužuje muslimana kufrom, da se na njega ne vrati kufr, ili je Allahovo neprijateljstvo njemu, zatim ovaj grijeh je upoređen sa grijehom ubistva, toga je ova riječ, to je optužba kufrom ili kufr ukoliko nazivanje muslimana kafirom ili Allahovim neprijateljom želi napasti islam i islam nazvati kufrom, da Islam za sobom povlači Allahovo neprijateljstvo, to je kufr. Ovo smo dakle gore pojasnili, ako nazove osobu kafirom i cilja dakle time da napadne Islam ili kaže Allahom neprijatelju i time cilja da onaj ko prihvati Islam da je Allahom neprijatelj, Dakle, to je kufr oko, čega, oko koje nema razilaženja. Kaže dalje Ibn, eh, Ibn Hajar al dakle, ili će biti veliki grije, ako ne cilja gore spomenuto, u tom slučaju vraćanje kufra na prvu osobu, aludira na žestoku kaznu i grije, to ukazuje da se radi o velikom grijehu, završen citat Ibn Hajar al rahimahullahu ta'ala. Zatim, Ibn Qayyim u svojoj knjizi I'lamu al-Muwaqi'in jasno kaže da je veliki grijeha tekfiranje onoga koga Allah i njegov poslanik nisu predekirili. Kažem, to je kaže šejih Maktisi, hafivahullahu ta'ala, nema sumnje da se grije kojeg je šerijat nazvao kufrom razlikuje od ostalih grijeha. Stoga opis grijeha na koje upozoravamo nazivanje muslimana kafirom, opis da je ovaj grijeh veliki jeste činjenica u koju nema sumnje. Čak sam vidio neki od učenjaka spomenuti hadis tumače velikim kufrom koji izvodi iz vjere. Dakle, draga braća, ima određenih učenjaka koji su ovaj hadis shvatili bukvalno, pa tako jedan od njih od pa kaže onaj ko mene protekviri, ja njega tekvirim, zato što ja znam od sebe da sam sliman. Stoga kada me on tekviri, on naziva islam kufrom i zato ja njega tekvirim. Dakle, ima čak i one uleme koje ove hadise, gore pomenute hadise, bukvalno matila. I dakle, tekfir je onoga ko počini ovaj veliki grijeh, ali rekli smo dakle da je rađih u meseli i ono na čemu je većina džumhur učenjaka, jeste da je to veliki grijeh, osim ako ne napad islama i da islam naslovi oslovi kufrom. Ono što potvrđuje, kaže dalje šejih, da se ovdje radi o velikom grijehu, jesu riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam u hadisu Sabita ibn Dahaka, prokleti vjernika je kao ga ubiti, ako optuži vjernika kufrom, kao da ga je ubio. Dakle, kao što smo gore spomenuli, a to je da je poslanik sallallahu alaihi wasallam optuživanje, to je vjernika, uporedio sa njegovim ubistvom, a već je prethodilo da je ubistvo vjernika ukoliko se ne ohalali veliki grije, ali dakle ne izvjere nije kufr koji izvodi izvjere Toga, draga braćo, nema sumnje kao što šejih kaže, nije isti grije kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala na jeziku poslanika sallallahu alaihi wa sallame nazvao kufrom i onaj grije kojeg Allah tebareke wa ta'ala nije nazvao na jeziku, nije na jeziku poslanika sallallahu alaihi wa sallame nazvao kufrom, dakle nema razlike, da nema sumnje da postoji razlika između ova dva grijeha, između ova dva grijeha. Dakle, nije isti grijeh za kojeg poslanik sallallahu alejhi ve kaže da je grije koji upropaštava teža grije, kao što na primjer zinaluk i tako dalje, i grije za kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve rekao da je kufr mali kufr koji ne izvodi, koji ne izvodi iz vjere. Kaže da le šejh hafizahullahu ta'ala, a opće je poznato kakva žestoka kazna čeka onoga ko ubije vjernika Kaže uzvišeni, omen katele mu'minem muta'ammiden, džesa'uhu džahennem, onome ko hotimično ubije vjernika, kazna će džahennem biti, u kojem će dugo boraviti. Allah će na njega gnjev svoj spustiti i prokleće ga i patnju mu veliku pripremiti. Ono što odgovara u porađivanju grijeha, tekviranja muslimana bez dokaza, sa prijetnjom onome ko ubija vjernika, ko ubije vjernika bespravno, jeste šerijatski propis ubijstva murtada, otpadnika, kao što stoji u hadisu, ko promijeni svoju vjeru, ubijte ga. To zbog toga što onaj ko protekviri muslimana i na njega spusti ime murteda, bez dokaza dakle, jeste poput onoga koji smatra da se musliman treba bespravno ubiti. Takav je poput onoga koji smatra da se musliman pa bespravno ubiti, to jest onaj koji je protekvirio muslimana bez dokaza, takav je ohalalio njegovu krv i kao da ga je ubio. Pogledaj dobro, kaže šejih, nakon toga kako je ogromna i žestoka prijetnja onome ko ubije vjernik. Njegova će kazna džehennem biti jedno, u kojem će drugo, dugo boraviti dva, Allah će na njega gnjev svoj spustiti tri i prokleće ga četiri i patnju mu veliku pripremiti. Dakle, pogledajte kako teška, velika prijetnja onome ko ubije, onome ko ubije vjernika. Tako da se u jednu ruku ovo, tako reći, odnosi na onoga ko ohalali bespravno krv, krv muslimana. Kaže da šejih, zatim pogleda isto tako hadise koji govore o prijetnji onome ko prolije zabranjenu krv i strogo Allaha ibn Abasa po tom pitanju. I na kraju odaberi za svoju vjeru ono što hoćeš. Pažljivo preispitivanje, zaustavljanje kod Allahovih granica, bogobojaznost i opreznost ili žurbu i srljanje u ovaj grijeh koji opropaštava bez dokaza i bez basireta, uvida. A u sahih hadisu koji bileži Tirmizi, Nesai Ibn Mađe stoji nestanak koji je manji kod Allaha nego li ubistvo čovjeka muslimana. Negoli li ubistvo čovjeka muslimana. Usto ćeš vidjeti, dragi brate, da su učenjaci, oni koji su ove hadise shvatili bukvalno, da je jedna skupina njih koja je odabrala mišljenje da su Haridžije nevjernici, da su kao dokaz naveli gore spomenute hadise, takve koji hadise koji govore o tekfiranju muslimana. Poput Ebu Mansura, Abdul Kahira el Bagdadija, preselio 429. hiljetske godine, koji kaže, govoreći o usulima oko kojih se složio ehli sunnet, i kažu, to je ehli sunnet, da su učesnici nehravana, dakle Haridžije protiv koji se borio Alija, da su otpadnici od vjere, jer ih je poslanik sallallahu alejhi ve nazvao otnicima, zbog toga što su protektirili Aliju, Osmana, Aishu, Ibn Abbasa, Talhu, Zubeira i sve ostale koji su slijedili Aliju nakon tahkima, presude između Alije i Muavija radijallahu anhuma. Protektirili su i svakog griješnika od muslimana, a onaj ko protektiri muslimane i najbolje ashabe, takav je kafir, a ne oni. Zatim, Qadi Abu Bekr ibn Arabi, koji je preselio 563. godine, kaže, nabrojavajući, nabrajajući razloge tekfiranja Haridija, pa kaže, i zbog toga što su svakom ko se ne složi sa njihovim objeđenjem, sudili kufrom i vječnim boravkom u vatri, kao ovi današnji koji slijede sve Haridžija, draga braćo, koji svako ko se sa njim ne složi po pitanju kufra, širka određene osobe sude kufrom i vječitim boravkom u vatri onima koji se za njima ne slažu, pa kaže dalje Ibnu, Ibnu El Arabi, pa su time u stvari oni sami postali preči tom imenu, to jest kufru, završen citat Ibn Arabija. Zatim Taqiyuddin Esubki u svojim petvama, nakon što je spomenuo hadis ko čovjeka optuži kufrom ili kaže o Allahom neprijatelju, a on nije takav, onda se to vraća na njega, kaže ovaj učenjak, od njih, Haridžija, je poznato da tekfire one za koje mi kategorički znamo da su mu'mini. Stoga obaveza je njima presuditi kufrom, jer to zahtijevaju dokazi šarijata. I kaže isto tako, i neće od suda o njihovom kufru spasiti to što u cjelini vjeruju u islam, vjeruju u islam i rade vađime, kao što ta djela neće spasiti onoga ko čini seđdu kipu. Ko čini seđdu kipu. U svakom slučaju, dakle, postoji razilaženja po pitanju tekfiranja Harija, a Šejh Maktici na kraju ove knjige, kada govori o Haridžijama i njihovom menheđu, pominje propis Haridžija i u da imate tefsila to je dakle da se ne kažemo generalno su Haridžije kafiri, niti generalno nisu kafiri, već da u meseli ima tefsila, a oko tog tefsila će biti riječi, inša Allahu ta'ala, kada dođemo do spomenutog poglavlja. Vratimo se na citat knjige šeha Maksisja koji kaže, nakon svega što smo spomenuli o prethodnim hadisima, rezime bi bio prekoračavanje Allahovih granica u ovom važnom šerijatskom propisu jeste propast u koju se ne upušta čovjek osim čovjek slabe bogobojaznosti koji je olahko shvatio svoju vjeru. To zbog toga što je u prethodnim hadisima koji govore o prijetnji dovoljna opomena vlasnicima zdravih srca da ne govore o ovom poglavlju osim sa dokazom i besirotom, uz neophodan oprez grije kojeg je Allah na jeziku svoga poslanika sallallahu nazvao kufrom nije poput ostalih grijeha naprotiv ili je kufr u stvarnom smislu to je veliki kufr koji izvodi iz vjere po jednom od gore spomenutih tumačenja ili vodi velikom kufru, ili je u najmanju ruku veliki grijeh, jer spomenuta prijetnja je dokaz da se radi o velikom grijehu poput grijeha obistva mu'mina, obistva vjernika. Pa ako je ovaj grijeh na stepenu kojeg vidiš samo zbog tekfiranja jednog muslimana, šta je tek onima koji zbog određenih šubhi, koji ih pri sebi imaju, ako je nisu na stepenu šarijatskih dokaza, srljaju i uopćenito tekfire većinu muslimana. Nema sumnje, obratite pažnju na ove riječi, nema sumnje da takva stvar, pored zabluda, nereda i batila, u sebi sadrži bolest u srcu ili mržnju prema muslimanima ili zabludu i umišljenost da sebe spasi među hiljadama i milionima koje je osudio na propast a u stvari on je taj koji ih upropastio. A u stvari on je taj koji ih je upropastio. Muslim u svom sahihu od Ebu Hureyre bileži da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ko kaže propali su ljudi on je on ih je upropastio. Men kale haleke nas fahuva ehlekehum Ko kaže propali su ljudi, on ih je upropastio. Hadis bilježi isto tako Malik i Ebu Dabu. Munziri u eterhibu u eterhib spominje da je Malik ovaj hadis protumačio time što je rekao da se odnosi na onoga ko to kaže iz samodopadanja okomljivši se na druge. Takav je još veća propalica od njih jer ne zna Allahove tajne u njegovim stvorenjima. Nebevi Rahimahullahu ta'ala kaže riječ ehlekehum, koja se spominje u hisu, se u dva poznata oblika. Prvi sa dammom na slovu kjav, dakle ehlekuhum, i drugi sa pethom, to jest ehlekehum. Prvi oblik je poznatiji. To jest prvi oblik hadisa koji glasim, men kale heleken nas, fa huwa ehlekuhum. Onaj ko kaže propali su ljudi, takav je najveća propalica a drugi rivajet hadisa stoji, ko kaže propali su ljudi, on ih je upropastio. Eto, pa ovo jedan, jedan drugi rivajet je vjerodostojan s tim što je prvi poznati da ko kaže da su propali ljudi, da je taj najveća, najveća propalica. Tada je značenje hadisa da je onaj koji kaže propali su ljudi najveća propalica, kako ulema kaže, da se ovo odnosi na onoga koji to kaže uzdižući sebe, a omalovažavajući i pocenjivajući druge, kudeći njihovo stanje, a ne zna Allahovu tajnu u njegovim stvorenjima. Kažem, draga braćo, ima li većeg samodopadanja i umišljenosti od toga da protekviriš čitavu uleme, ulemu i sve muđahide borce na Allahom subhanahu wa ta'ala put. Ima li veće umišljenosti ima li većeg samodopadanja od toga da Postoji samo jedan šejh, samo jedan alim danas koji je na ispravnom teuhidu. Kaže da je šejh, Allahu ta'ala, ulema dalje kaže da onaj ko to kaže, to jest ko kaže propali su ljudi iz sažaljenja zbog onoga što vidi pri sebe i ostalim ljudima od manjkavosti vjere da takav nije grešan. Zatim muslim isto tako bileži od Džundoba ibn Abdullaha radijallahu anhu da je Allahom poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao neki čovjek je rekao tako mi je Allaha Allah neće oprostiti fulanu pa je Allah azza wa jalla rekao ko je taj koji se kune mojim imenom da mu neću oprostiti oprostio sam njemu a poništio tvoje a poništio tvoje djelo Allah tabaraka wa ta'ala je poništio dakle djelo onome čovjeku koji je rekao Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti tom i tom čovjeku, jer sud o milosti pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Dok god je čovjek živ na dunjaluku, nije dozvoljeno njemu reći Allah mu neće oprostiti. Može se dakle reći Allah mu neće oprostiti ako predstavi kao takav, dakle kao kafir na kufru i širku, ali nije u općenicu, dakle nije dozvoljeno da se u općenicu kaže Allah neće oprostiti Kulani. Zatim u bilo ovome je i hadis koji bileži hakim u Mustedreku Hakim ga je ujedno ocjenio i vjerodostojnim, što je potvrdio Zehebi od Abdullah ibn Omara da je Allahov poslanik, sallallahu alaihi sallam, rekao, ko vjerniku pripiše ono od čega je on čist, bit će zadržan u redgatul habal, sudnjem danu, džahennemu, sve dok ne izađe, dok ne nađe izlaza zbog riječi koje je izgovorio. Sve dok ne nađe izlaza zbog riječi koje je, koje izgovorio. Smatram da je večeras Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć, dozvolu, dovoljno da se zadržimo ovdje kod ovog hadisa i citata iz knjige Salafinija fit tahzir min al-gulubi tekfir, takfir od šeha Mahdisija hafizahullahu ta'ala preostalo nam je da još u kratkim crtama na sljedećem predavanju pomenemo govor u Leme po ovom pitanju, zatim na kraju upozorenje vezano za one koje, na koje se prijetnja tekfirom ne odnosi. Dakle da spomenemo upozorenje da se prijetnja tekfira ne odnosi dakle na svakog, već ima određenih ljudi koji se izuzimaju iz ove prijetnje koja je spomenuta u hadisu, o tome će za Allahom subhanahu wa ta'ala pomoć biti riječ na sljedećem predavanju, a zatim nakon toga ja e, prećem ćemo za Allahom tabaraka wa ta'ala pomoć da govorimo o greškama u tekfiru, smatram da nema potrebe da govorimo o poglavlju, o preprekama i uzlovima tekstira, zato što je taj dio knjige već preveden od brata, dakle, muslima, taj dio knjige je već preveden i vi ga vjerovatno većina, taj dio većina vas ima. Da, dakle, onaj ko želi da detaljnije pogleda prepreke, navanja, šurute, tekvira i tako dalje, neka se vrati na tu knjigu. Osim, se dakle, osim ako braća smatraju da je neophodno progovorimo o toj temi, većina braća smatra da se treba progovoriti o šartovima, o uslovima i preprekama tekvira, onda ćemo dakle progovoriti u kratkim crtama o tome, a ako ne smatraju da treba govoriti o tome da je dovoljna sniga koju imaju, onda ćemo preći na greške u tekiru. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da se smiluje knjige, molim Allaha subhanahu wa da pobodi sve naše šeitove, daje, zatvora, uda. molim Allaha da barake wa ta'ala da smiluje ovdje nama, molim Allaha da wa da pomoći našu da فتطرق كي يجاوبه النحيب فواسف على طرف بريء إذا اغتالت براءته الكروب فتلجمها الدموع ولا جواب فتطرق كي يجاوبه سبا على طرف دليل